Շրջափակումն արդեն շարունակվում է 1 ամսից ավել։ Հումանիտար ճգնաժամն Արցախում օր-օրի ընդգծվում է։ Խանութներում ապրանք գրեթե չկա։ Եղածները ժամկետանց են։ Պարենն արդեն չի հերիքում։ Պետական պահուստն անսահմանափակ չէ։ Արցախի հանրապետության գյուղնախարար Հրանտ Սաֆարյանն ասում է, որ իրավիճակը գնալով բարթանում է։ Հասկայական ջանքեր է գործադրում պետության կողմից, որպեսզի խուսափենք հումանիտար աղետից։ Ցավոք իրավիճակը բարթանում է, որովհետև բոլոր տեսակի ապրանքների պակաս կա։ Գյուղնախարարության հասցեին նաև մեղա մեղադրանքներ են հնչում, որ բավարար աշխատանք չի տարվել Պարենի պահեստավորման ուղությամբ, իմանալով, որ երկիրը պատերազմական վիճակում է գտնվում։ Գյուղնախարարն ասում է, որ պետք է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ գյուղվոլորտը մեծ վնասներ է կրել պատերազմի հետևանքով։ Ինչ վերաբերում է շուկայում միքի բանջարեղենի բացակայությունը, ապա չմոռանանք, որ դա նրանից է, որ բազմաթիվ տարածքներ անցել են ճշնամու վերահսկողության տակ, իսկ դա ենթադրում է ջերմատնային տնտեսություններ, այգիներ, ցանկատարություններ եւ այլն։ Գյուղերում կան մրգի, բանջարեղենի որոշակի պաշարներ, էր, բայց դա չի կարող հերիքել 120.000 մարդու, ասում է գյուղնախարարը, եւ հավելում, որ այս պահին գյուղատնտեսության նախարարությունն ու գյուղի ու գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը աշխատում են ուժերի գերլարումով, որ เป զի պահուստային ֆոնդից բարենը տնտեսվարողներին համաչափ ու ժամանակին բաշխեն հատկապես բաց խնդիրներ է ստեղծում դիզվարելիքը, որը կապված է հարել գյուղատնտեսության ոլորտը, դադարեցված են բոլոր գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Գազի, էլեկտրաէներգիայի անջատումները, վառելիքի պակասը մեծ խնդիրներ են ստեղծել գյուղվոլորտի համար, ասում է նորանշանակ նախարարը։ Մոտորերս որոշ բարենային ապրանքների համար կգործի կտրոնային համակարգ։ Բնակչությունը դրան դեմ չէ։ Գիտակցում են, որ այդ ձև կարելի կլինի որոշակի կարգավորումներ մտցնել Պարենի ձեռքբերման հարցում։ Հիմա ամեն магазин Карманун Апранка Հիբրտոսն շորատան Երոնում Մինել ժամամ ինքնը պես օգնությունում է յոլը։ Դա ամենաչին շատ բարդ է, շատ դիժեր է։ Այն, որ իրավիճակը բարդ է, հասկանում են բոլորը, բայց ինչպես նշում է գյուղնախարարը, ընտրվել է պայքարի ուղին, եւ այդ պայքարին պիտի կծվեն բոլորը, յուրաքանչյուրն իր ուժերի ներածին չափով։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։